תהיו איתנו. chansons, poupées de cire, poupées de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. parfois je Je souffre me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. פופה דה סיר, פופה דה סון, אם אתם לא יודעים זה בובת קש, בובת שעווה. והיום אנחנו uh, גאים לארח שוב את האורח המתמיד שלנו, פעם שמינית. בונז'ור, אהרון. בונז'ור. בונז'ור. בונז'ור. כמו סבא? סבא ביאן. היום אנחנו חוגגים את אה, יום הבסטיל. אה, oui. שהיה לפני יומיים. בדיוק. אקזקטמון. אקזקטמון. אה, אה, איך אומרים קהל נכבד בצרפתית? מדאם ומסייה... <laughs> איך אומרים מאזינים יקרים? לא. לא יודע. לא. מונשר, אה, אה, משהו. סנפה, סנפה. טוב, טוב. אה, בקיצור, אנחנו עושים היום תוכנית שכולה שירים בצרפתית. ומה-60's וה-70's. ומה יותר מתאים? להתחיל עם זוכה האירוויזיון, זוכת האירוויזיון. פרנס גל בשירו של, בשיר, של סרש גיינסבורג היהודי. יהודי טוב. שזו לא הפעם האחרונה שנשמע אותו פה ונדבר עליו. כן. אה, וכאן צריך להגיד שהיו שתי גרסאות עבריות נכון, לשיר הזה. נכון. חיים חפר כתב גרסה שאין בינה לבין המקור. כל קשר. כלום. זה נקרא אל תכעסי, mm-hmm. זה לא... הקשר היחיד, אה, האוטובוס שמופיע שם, השוסון, שזה היה אוטובוס צרפתי, mm-hmm. אבל חוץ מזה אין כלום. שהיה גם בארץ, נדמה לי. בגלל זה הזכירו כן. אותו, אחרת כן. אף אחד לא יודע במה מדובר. כן. ויש גם את הגרסה של גילה אדרי עליה השלום, נכון. שהיא נאמנה. גם פרנס גל עליה השלום. וגם פרנס גל, וגם סרש גינזבורג. סרש גינזבורג. למעשה יש פה הרבה, אנחנו נדבר על זה קצת, על המוות פה קצת יותר מדי כנראה, אבל בכל אופן אנחנו חוגגים, נכון? אז אה, בואו עכשיו, אנחנו נשמע... תראו, המוזיקה פה בעיקר היא המוזיקת הפופ הצרפתית, אבל כולם יודעים שיש את השנסון הצרפתי, oui, שהוא oui, המקור, oui. ובארץ היה מאוד פופולרי. אני וגם, פחות... וגם אה, ממנו עשו כל מיני גרסאות עבריות שאין נכון, שום קשר בינם נכון, לבין המקור. נכון מאוד, יוסי בנאי וכל מיני. אה, אנחנו אה, נשמע בעיקר את הפופ הצרפתי, אבל יש אומנים שלפי דעתי הם סוג של קוס אובר בין ה... שנסון לפופ הצרפתי. מירי מטיה. מירי מטיה בדיוק, ז'וליאט גרקו. והבחור שנשמע עכשיו, שארל אזנבור, גם הוא נפטר נדמה לי רק לאחרונה. אה, והוא ככה בסגנון אנקה, סדקה, לפני הביטס, כזה השפעות כאלה, אילפו סבואר. אילפו סבואר, אתה תתרגם. אה, אה, אתה צריך לדעת, או את צריכה לדעת. היית צריכה לדעת. או היית צריכה לדעת. כן, זה גם היה במקום הראשון במצעד הצרפתי, אי אז. אילפו סבואר. כן, אילפו סבואר. תשמעו, אנקה, סדקה כזה. אז תישארו איתנו, כי יש עוד הרבה מאוד uh, שירים צרפתיים שיעשו לכם חשק ללכת uh, לאכול קרואסון, בגט. Uh, יש לנו בגט כאן במזנון לדעתי. כן, אנחנו חייבים בגט. כן. אחר כך. Il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme et devant il faut savoir quitter la table. Lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit, il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi. שאול אזנבור, שצריך להזכיר שהוא גם אחד מהתגליות של אדית פיאף, כן? והמאהבים של אדית פיאף, אבל זה כבר נושא ל... לא, אז אם אנחנו כבר בקשר, אז עכשיו אנחנו נשמע את מי שנחשב, אנחנו רואים לסיום של הפופ הצרפתי, הראשון שבהם, והנחשב אצלם בצרפת, לפחות הגדול שבהם. אלוויס הצרפתי. אלוויס הצרפתי, בדיוק. כן. ג'וני אלידיי, הוא שינה את שמו, לקח שם אמריקאי כזה. אה, והקישור הוא שאת השיר הבא, שהיה להיט ענק בצרפת ובישראל גם, נכתב על ידי הזבור. יפה, כן? קישור רט, יפה. רטייה לנוי, וזו אותה שנה, 61, מתוך הסרט Les Parisiens, הפריזאים. הפריזאים, אז בואו אני אעשה לך עוד קישור. אוקיי. Okay. אה, uh, הקשר הישראלי של ג'וני הלידי. הוא קשר מפותל אבל. בואו נשמע. סילבי ורטן. אה, מייק בורן, אוקיי. שהייתה יהודייה, נדמה לי ממוצא בולגרי בכלל. כן, כן, והיא הבאה בתור אצלנו. וסילבי ורטן אה, בעצם נתנה למייק ברנד. מייק ברנד, משה ברנד. את הצ'אנס הראשון, כן, נכון, משה ברנד. בטהרן. אז אה, טוב, אנחנו נשמע את ג'וני... את שניהם הד... אנחנו עוד... אה, אה, עוד חזון למועד. עוד חזון למועד. תגיד את זה על מבטא צרפתי. חזון למועד. הנה יש לנו את ג'וני הלידיי. שר, שר לזנבור. שר לזנבור, אתיה לנוי. עכשיו, תחשוב על זה ששש שנים אחרי זה... זה את הלילה, משהו כזה. שש כן. שנים אחרי זה הוא ישיר גרסה להיי ג'ו, כן? כן, כן. אני בכלל לביצוע המון אה, קאברים מהחברה. האלה. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le se retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour aille le jour et ne pas oublier la vie. Retiens. t'en supplie à l'infini. Reviens la nuit. ג'ני... עלידי. טוב, עכשיו אנחנו נעשה... אה, אה, כיוון שיש לנו כאן עכשיו כן, עוד, כן, אני, אני, עוד סינגל, אבל רק מטעם אחד, אז אתה תספר כן, קצת על, על סיבי ורטן. אשתו לשעבר של אה, ג'וני עלידי, זיכרונו לברכה, וסיבי ורטן, ש... ש... את ה... את ה... שתיבדל לחיים ארוכים. אה, זה כבר בסגנון, מה שנקרא סגנון היה-יה של האנשים. היו, היו כמה אנשים, אה, כמה זמרות צרפתיות, אחת מהן כבר שמענו, פרנס גל, אנחנו נשמע עכשיו את סילי ורטן, והיו את שלה ואת פרנסואה זרדי שלא נשמע, שמענו באחת התוכניות הקודמות, לא חסר. מה, למה, לא, למה לא הבאת את פרנסואה זרדי? אה, כי שמענו אותה כבר פעם, ואני עשיתי פה סלקציה, נאלצתי לעשות סלקציה, אני יכול להשמיע, לעשות עשרה, עשר תוכניות. ו... של הדבר הזה. בקיצר, אה, אה, אה, סיביב ורטה הייתה חברה בקבוצה של זמרים של התקופה, של צעירים, שקראו להם סלולה קופה, זה היה למעשה תוכנית רדיו וגם תוכנית טלוויזיה. ומגזין פופ. ומגזין פופ, נכון, שזה למעשה היי חברים או משהו כזה. ואנחנו נשמע את אחד הלהיטים הגדולים שלה ביותר, לפלו בל פור אלה דונסה, שזה משהו כמו, משהו עם הכי יפה לריקודים, אני חושב, זה לא יודע, לתרגם את זה בצורה הכי, שתהיה שמה הכי טוב, אבל זה היה להיט גדול וזה מקסים השיר הזה. טוב, אה, אתה לא מורה לצרפתית. לא, לא, לא, לא, לא לצרפתית, לא אבל למרות שאני מלמד קצת על היסטוריה של אה, צרפת. אתה מורה להיסטואר. כן, להיסטואר. אני מלמד על מדאם גיליוטין. אה, מדאם לגיליוטין. מדאם גיליוטין, <laughs> היא הייתה... היא הייתה, היא הייתה. בפלס לקונקורד היא פעלה שם לא מעט. סילבי ורטון. entendre murmurer par toi. Par toi. Quand Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés, ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêvé dans la soie et la dentelle, la soie je la plus belle, la plus belle pour aller danser. Mmh, la plus belle pour aller danser. la plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour à mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle, la plus belle pour aller danser. fidèle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. אני רוצה לומר משהו לגבי סיבי ורטן. היא הייתה הספורט, הראש... הספורט הראשון למעשה, הראשונה, של הביטלס בפריז ב-63. 64, תחילת 64. היא הייתה מה של הביטלס? הספורט, אה, החימום, מופע חימום. מופע חימום. וזו אגב הסיבה שרוב הקהל בצרפת בפעם היחידה למעשה היו גברים דווקא, כי באו לראות אותה ולא את הביטלס. ו... אבל לאחרונה, אה, מה זה לאחרונה? עכשיו, יש פול מקארטני עושה אה, את ארוחת תמונות שהוא צילם בעצמו בסיבוב ההופעות הזה, וזה בלונדון, בטרפלגר סקוויר, הוא הוציא גם ספר, והוא צילם אותה. ויש שם המון תמונות שלה. של סילבי במופע הזה, אותו מופע של 64. לפני שאתה, לפני שאתה ממשיך לזמרת, אה, שחקנית mm-hmm, הבאה, mm-hmm. אתה חזרת עכשיו מצרפת. אה, כן, okay, ו... הייתי גם בפריז וגם בלונדון. ו... מפריז ולונדון, ואתה ראית את Muse ואת The Who, ואת The Who. כן. נו, ואיך The Who? The Who מדהימים, אה, דלטרי וטאונסנד הם פשוט תופעת טבע. דלטרי שמר על הקול שלו, אם דיברתי על מקארטני, מקארטני מאבד מהקול שלו. והם בני 80 כמעט. דלטרי יש לו קול עדיין צלול ומדהים. איך הדינמיקה בין שני הזקנים האלה? דינמיקה נפלאה, וטאונסנד שומר על היכולת שלו על הגיטרה, זה פשוט מדהים, הוא עדיין מניף את היד שלו בסיבוב, אה, הדבר היחיד שהוא לא עושה מה שהוא עשה ברוטסטוק זה לשבור את הגיטרה על הבמה. טוב, זה גם עולה להם כסף, הסיפור הזה. הוא עכשיו מבין יותר את ערכה של הגיטרה. בדיוק, ערכה של הגיטרה, כן. בדיוק, כן. אבל אה, בכל מקרה, תשמע, זה המופע מדהים, אחד המופעים הטובים ביותר שראיתי בימי חיי, באמת. ומיוז? אה, מיוז, תראה, אני, אני לא, אני בא, הייתי עם הבן שלי, אז הבן שלי הוא בעניין של מיוז, בהחלט נהניתי, למרות שלא הכרתי, בחלק מהשירים אהבתי יותר, חלק פחות, מיוז, הם להקת רוק טובה. מיוז הולך יותר לכיוון הפרוג. פרו, אה, זה, זה ערבוב של כל מיני, יש כן. שם מטאל, יש שם פרוג, יש שם פסיק, יש שם הכל. הערבוב הזה, בסדר, זה משהו יותר חדיש כזה, mm-hmm. אני לא יודע. החיבור שלי לדבר הזה היה חלקי. טוב, אנחנו צריכים בהזדמנות לחגוג גם את אה, דהו. כן, חייבים. מגיע להם, אבל כן, עכשיו זה אנחנו... זה בעניין של בריטניה, עם הדגל הבריטי, זה כן. המוץ. כן. מה יום העצמאות של בריטניה? לא יודע. אין, אין יום עצמאות, כי אין מהפכה משהו, שם. היינו צריכים לעשות משהו כשצ'ארלס על ה... זה נכון, זה העניין, אצלהם זה ימי העצמאות שלהם. אולי נחכה עד שוויליאם יהיה היורש <laughs> שלו. כן, זה ייקח קצת זמן. ייקח קצת זמן. <laughs> אה, אה, טוב, Next. חוזרים. חוזרים אה, לאויבים uh... המושבעים של הבריטים. Uh... כבר לא. פ, לא יודע, בריג'יט ברדו, בבה. היא אויבת של הבריטים, היא לא התחתנה עם זה, אני לא יודע כבר. לא, התחתנה עם כל העולם ואחותו. התחתנה עם גרמני, גינטר כן. זקס. כן, כל העולם ואחותו, אני חושב. סשה דיסטל גם היה בעלה? יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שיש, אני לא זוכר אם יש אחד בהמשך שגם, לא זוכר. אלי מוהר לא, אבל הוא הזכיר אותה יפה בשיר. <laughs> כן. טוב, בוא נשמע את, אה, שים לב למה אנחנו נשמע. אה, נשמע את אה, אוקיל אבילון, שזה או כמה שהוא מגעיל. אופייני לה, גברת, לא? היא אגב, עכשיו היא אה, על הפנים, מבחינת לא הדעות שלה. לא, גם הדעות שלה זה פשוט... לא רוצה לדבר על זה. מה, היא עברה הלאה מלאהוב אה, בעלי חיים לשנוא בני אדם? כן, משהו כזה, היא פשיסטית למעשה, בהרבה מובנים. טוב, אתה יודע, היא בת 80 פלוס כן, לדעתי, כן, כן, חיה לה שם על הריביירה. אז אה, כן. ניתן לסלוח לה. אוקיי. בבה. בבה. le vertige à côté n'est rien. Voici la est vilain, la ville. est vilain. S'il est passé par ici, coucou, il repassera par là. Et mettra la corde au cou, coucou, à toutes celles qu'il verra. Ne voulant pas le voir de près, pour le fuir, je me cache au plus profond de la forêt. Mon Dieu, qu'il est laid. Mais il revient et sans arrêt, à mes pas il s'attache. On dirait qu'il le fait exprès. Mon Dieu, qu'il est laid. Mon Dieu, qu'il est laid. Passer par ici, coucou, il repassera par là et mettra la corde au cou, coucou, à toutes celles qu'il verra. Pourtant, dès qu'il a pris ma main, ce n'était plus le même. Et comme il fallait une fin, je lui ai dit, bien, moi je t'aime bien moi je t'aime bien. Il est passé par ici, coucou, il repassera par là. Et mettra la corde au coucou, à toutes celles qu'il verra. À toutes celles qu'il verra. À toutes celles qu'il verra, coucou, à toutes celles qu'il verra. טוב. בבה. בבה. ועכשיו אנחנו עוברים לשלישייה, הייתי אומר, אני שם אותם בתור אה, אה, שלושה זמרים, שאני חושב שיש דמיון ביניהם. זמרי אה, פופ צרפתים של אמצע שנות ה-60, כוכבים גדולים. שניים מהם טרגדיה, הייתי אומר שהם שלושתם קצת אלפו, כמו שאומרים, משוגעים קצת. זה מופיע הרי גם בשיר. שנתחיל להפעיל? כן, כן, תתחיל את אה, כריסטוף ואלין, אחד הלהיטים הגדולים ביותר של צרפת, ולהיט מסיבות ענק, אפשר להתחיל. עם זה, עומד מקורונה ב-2020. איפה אתה? בוא כבר. הנה, <laughs> אלין, תמיד יש בעיה איתה, עד שהיא מגיעה. כן, אני צועק. זה קריאה, אלין. כן, אני צועק, אלין, רק תחזרי. אגב, אני פה מגלה סוד, אבל מי שעושה ביצוע מעולה לאלין זה אלי חדד, לשעבר בנזין. כן. הוא מעלה מופע אה, עם משה דוידזון, מופע של שירים בצרפתית, ועוד אה, מישהי, שאני לא זוכר כרגע את שמה. והוא שר את אלין שמענו אותו גם ב- ב- אצל הסיקסטיז, באפטר מידנייט, הוא עושה את זה יפה מאוד. אבל עכשיו בוא נשמע את זה. נשמע את המקור. כריסטוף. elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. et j'ai pleuré, pleuré, mais oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. כן, אמרת, זה... הוא בכה מספיק. בכה מספיק, אז נעבור לנינו, לנינו פרר. אה, דיברנו קודם על ברדו, לא היה רומן עם ברדו. כן? לנינו פרר, כן. אבל כמו שיהיו פה עוד כמה, לצערנו, הוא התאבד, האדון, ב-1998. אתה רואה, זה משהו מאוד צרפתי. מאוד להתאבד, צרפתי, כן. מאוד צרפתי, כן. הבגט לא היה טוב, הקרוסון היה טפה. משהו כזה, הקפה עולה לא טוב, אה, כן. גמרנו איתו. קולקל. מה אנחנו שומעים? נינו פרר? את אה, פרר מדאם ב- רובר, הגברת רובר. רוברט רובר. רובר. des parties de rami. Ils boivent le vermouth et la bière en parlant de Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo, le bois sans soif, le téméraire. Je fréquente des vétérinaires qui viennent de la ville d'Oslo. Je me Attention chez une vieille dame. Mon frère n'aime pas les épinards. Et c'est heureux pour mon frère car s'il les aimait, il en mangerait. Et il ne peut pas les supporter. Il est de nature studieuse, opiniâtre et méticuleuse. Mais il ne s'intéresse guère au cas Après de philo. Je lis mon journal dans le tramway. Je trouve le métro détestable. Je pilote des dirigeables sur la ligne Abidjan-Sydney. Ma grand-mère est octogénaire. Elle aime cultiver la terre. Elle coupe de l'herbe. Elle plante des pieux. Elle est contente quand il pleut. Son beau-frère avait un cousin qui connaissait un Autrichien dont la sœur, petite couturière, avait connu Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo. Je sors la nuit sans prof. Je compose un opéra sur la bataille de escargots, parapluies, les papyrus Et je connais מיקרופון. זה היה נינו פרר, ששר על מדאם רובר, זה מתחרז. נוריד. נוריד. נוריד. ונשים את השלישי בטרילוגיה. מישל פולנרף. כמובן, לא יכול להיות אחר. אחר מאשר אה, מישל פולנרף האקסטרווגנדי, אה, עם התחפושות שלו והתסרוקות שלו. ופה השם השיר הוא שם באנגלית, Love me please love me, אבל זה כמובן שיר בצרפתית. איזה שיר ענק, ו... איזה סלואו, איזה, איזה להיט ענק. גם זה להיט ענק. ענק, ענק, ענק. ענק. ענק. וכשהוא אומר, ז'סוי פו. אני משוגע. כן, אגב, הוא עבר גם, הוא אה, כל מיני דברים בחיים. אבל הוא לא התאבד, הוא איתנו. 120. אתה רואה? בסוף צריך שתהיה סיבה לאופטימיות. נכון. חלק עוד איתנו. נכון. Please love me, love me. Please love me. Je suis fou. Vraiment, prenez-vous tant de plaisir à me voir souffrir. Hmm. si j'en crois votre silence aux yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, même si, je devais parfois j'ai envie de me fondre dans la nuit. Au matin, je reprends confiance, je me dis, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Love me. אם אתם בני 65, 70, אתם יודעים שלא הייתה מסיבה אחת בלי השיר הזה. נכון. אגב, גם בתחילת שנות ה-70 המשיכו עם זה פה בארץ. עכשיו, אני לא הייתי במסיבות, אז אני לא יודע, אבל אמרו לי שזה מה שהיה פעם. ואני אה, לא, לא יודע אם שמעתם, אבל משה אהרונסקי צעק עכשיו בטוקבק שזה השיר הכי טוב. ואתם יודעים מה, יש מקום להניח שאולי הוא צודק ב- צודק. בעניין כן. הזה. יש פה הרבה מתחרים אבל, אני חושב. אה, והנה אנחנו עכשיו... אה, השתקנו את מישל פולנרף. כן, עוברים ל... חוזרים לזמרות ממוצא מצרי, משהו כזה כנראה, נכון. זמרת איטלקיה צרפתייה. היא נולדה במצרים, מצרים. אבל היא איטלקיה. איטלקיה, בדיוק. הייתה מושבה נכון, די אה, נכון. נכבדת של איטלקים במצרים. אה, גם התאבדה, 87. דלידה. דלידה. דלידה. ופה היא אה, בסגנון היהיה, אה אה, ו ו. ו ו. אראה לכם דלידה. ואם בא לכם להתחיל לרקוד בשעה הזאת, אתם בהחלט מוזמנים. אנחנו בעד. השיר הבא הוא קצת פחות ריקודי, אבל... אתה כבר מכין את כן, ה... את הבא. כן, את הבא. installé mon chien préféré. Eh, mon petit chasse à moi. mon poisson chinois. Eh, mes deux chiens pékinois. en bordure des bois. Au mur grimpe le lierre, une rivière coule à deux pas. Assis sur un banc dans la cour, je regarde passer les jours, heureuse de voir sous le soleil les oiseaux du ciel. Eh, eh, les fleurs des champs, eh, eh les papillons blancs en liberté. Eh, eh, mon chien préféré. Eh, eh, eh, mon petit chat à moi. Eh, eh, mon poisson chinois. Eh, eh, mes deux chiens moi Ce serait en quelque sorte paradis. Je laisserai la porte toujours ouverte à mes amis. Pour être heureuse, je ne cherche pas sur cette terre d'autre joie que de posséder. à moi, eh, eh, mon poisson chinois, eh, eh, mes deux chiens pékinois. Eh, eh, et toi tout près de moi, et toi tout près de moi, et toi tout près de moi, et toi tout près de moi. אתם יכולים לקרוא את זה, ואת הבא אתם גם יכולים לעשות. אה, לא בצהריים, לא בצהריים. שמע, אני לא הייתי ממליץ למאזיננו לעשות את זה בצהריים עכשיו, עוד אוקיי. יאשימו אותנו בכל מיני... אה, טוב. דרך אגב, נזכיר שהשיר שמיד נשמע... כאילו אפשר לקרוא לזה שיר. שיר. כן. אה, באיטליה, הוותיקן יצא בשצף קצף נגד, נגד השיר הזה, וקרא להחרים אותו, את התועבה הזאת. נדמה לי גם באנגליה וצרפת עצמה, אסור, אני חושב שגם בישראל. אסרו לא לשידור את השיר הזה ב-BBC. BBC, כן. אבל כמובן שתחנות הרדיו העצמאיות באנגליה השמיעו mm. גם, השמיעו... 1969, ז'תה מואנום פלו. אני אוהבת אותך, אני בטח, אני כבר לא. סרש לא, גינזבורג. לא, סרש גינזבורג שדיברנו עליו, ואשתו למעשה, ג'יין בירקין. ה-English Rose. 999. כן. כן. עכשיו, יש, אה, מדובר כאן בעצם ב... אה, איך אומרים? היפה והחיה. כן, בהחלט. כן? וסרש גינזבורג, שאלוהים אה, ירחם עליו, בן עמנו לא היהודי. הוא, הוא, הוא כן, הוא אכן היה יהודי. והשיר הזה, אה, הוא להיט נצחי בעצם. עכשיו, הם לא עשו את זה תוך כדי... מה המעשה הזה שהוא נצחי. הם, הם, הם לא עשו את זה תוך כדי השיר, למרות כל השמועות. כן, נכון. אבל הם שיחקו אותה יפה מאוד. אז, היא אוהבת אותו, הוא כבר לא. ולהפך. ולהפך. ועכשיו, כשהשעה היא 14.43, אתם מוזמנים להאזין. להאזין, לא יותר מזה. entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me כאן המקום להגיד כל הכבוד לאלי פיכמן שהביא לנו תקליט שהוא נדיר. לא בגלל השיר, בגלל ההדפסה כן, המקורית. כן, ההדפסה הישראלית מקורית שכתוב עליה בעברית. זאת אומרת, זה ממש יצא ב-69 וכתוב בפירוש ז'תה מואנו פלו, אבל גם אני אוהבת אותך, אני כבר לא, בעברית. שזה הופך, הופך את התקליט הזה לפריט אספנים. אלפונודו, ומאוד מבוקש בצרפת, ההדפסה הישראלית. הם מתים על הדבר הזה. יפה. אז uh, תודה לאלי שהביא לנו את התקליט הזה בהדפסה הנדירה הזאת, ואנחנו כבר מוכנים לעבור לשיר הבא. לז'אן פרנסואה מישל. ז'אן פרנסואה מישל. אנחנו כבר עוברים ככה ממש לסוף ה-60, תחילת ה-70. אדיו ז'ולי קנדי. להתראות, קנדי היפה שלי. היא שלום קנדי היפה. אל תשכחי לכתוב. אגב, הוא הופיע פה עם לואי ג'י. ב-2013. עם לואיג'י, זה ממש בלאסט פרום דה פאסט. אני לא יודע איך להגיד את זה בצרפתית, אבל לא mm, חשוב. לא חשוב. אני יכול להגיד את זה במבטא צרפתי, אבל זה לא יישמע. רזון סמפל, זה מה שאני Adieu les vacances à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle. C'est l'heure déjà de t'en aller. Dans cet avion. Adieu, joli Candy. Tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu, joli Candy. Je regretterai ton sourire et tes fautes de français. photos de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime. Là-bas, il a bien de la chance. טוב, יש עוד קצת זמן עד שאנחנו אה, נגיד אה, אדיו. כן. אה, אז אנחנו עוברים לעוד תקליטון. מישל פוגה, בלי הביג בזאר, הוא אחר כך ביצע את זה עם הביג בזאר. פשוט שיר מדהים, שיר מדהים מ-1972, אומבל היסטואר, הסיפור היפה. איזשהו רומן בדרכים שמסתיים די מהר, זה משהו מקסים, זה שיר יפהפה.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 C'est une romance d'aujourd'hui. belle היסטואר. אה, זה מ-72. נכון. עכשיו, אה, שימו לב, מה זה שימו לב? אתם לא יכולים כבר לשים לב, כי זה, המוח... כי זה כבר היה בשנות ה-70, אבל uh, 72, 73, 74 אולי, uh, אפשר לראות הבדלים משמעותיים בין מצעדי הפזמונים של uh, רשת ב' של כל ישראל לבין גלי צה"ל. בגלי צה"ל היו הרבה יותר שירים בצרפתית. וזאת כי העורך, דוד פלי, היה פרנקופיל, והוא אוקיי. הכניס הרבה יותר שירים שלא מצאת אותם. במצעד הנגדי. Mm-hmm. עד כאן פינתנו, רגע של היסטוריה. יש היסטוריה של מצעדים. עכשיו הנקודה הישראלית שהזכרנו אותה מקודם באיזשהו שלב, סילבי ברטה, מייק ברנט, משה ברנט שלנו, הסיפור העצוב של, ה... שוב פעם, מתאבד, גיל צעיר. בחרתי שיר שהוא הפח... מהפחות ידועים שלו, עדיין ידוע, אבל פחות, זה לא אה, דונה מיירה, וזה לא אה, לסמואטמה, וזה אה, סון זמי, ללא חברים, מתאים למצב, אני חושב, הפסיכולוגי שלו, החברתי שלו, שהיה שיר ענק, ללא חברים, סון זמי. סון זמי, מייק בראונט. שזו דוגמה למצערת נורא, טרגית, לכל שנדם מוקדם. כן, בשיאו. בשיאו. סונז עמי, סון עמי, בקיצור, אין לו חברים. אין לו חברים, הטרגדיה הגדולה. צריך להזכיר פה גם את ריקה זרעי שהצליחה בצרפת. מאוד מאוד הצליחה. מאוד מאוד. גם היא לא איתנו היום. והלהיט הכי גדול שלה היה בעצם ליב לבו אגס וגם תפוח נכון, קאזה צ'וק. <laughs> כן, קאזה כן. צ'וק, כן. רוסי למעשה. גם כן. אה, השיר האחרון, נכון? אנחנו הגענו לשיר האחרון. כן. אה, זמר דווקא מוצא מלא, זאת אומרת, הצרפתים יש להם את המוצאים האלה השונים, גם ישראלי, ראינו פה כל מיני בולגרי, בולגריה. אה, זמר שכינה את עצמו שייק, וזה השם שלו זה שיק משהו, משהו, זה מוחמד או משהו מלזי. אה, ב-76, לכן זה כבר הכי מאוחר מבחינה כרונולוגית, ביצע שיר כמו, ב... כמו השיר של פולנרף, באנגלית, You know I love you, אבל זה למעשה To say שתם, וזה בצרפתית. אמ, שק אבדולה אחמד זה השם שלו. אה. איזה יופי של שיר, אבל זה כמובן אה, לסיים את התוכנית באופן אופטימי, אחרי כל הדברים הפחות אופטימיים שדיברנו עליהם קצת לפני כן. אבל אלה החיים, פיכמן, אלה החיים. סלווי, סלווי. אתה רואה, אפילו הסיום הוא צרפתי. אז אה, אני חושב שהיה לנו כיף כאן עם צרפת כן. על הפטפון. עדיין חסרים לי הקרואסונים. <laughs> אני לא יודע למה אתה מקטר, חזרת מצרפת, יכולת להביא איתך כמה קרואסון. נכון. טוב, נודה לאמירה שפיקה, נודה למשה ירונסקי הטכנאי, ונודה לאלי פיכמן, אורחנו המתמיד. נשתמע בפעם הבאה. ואנחנו כבר נחשוב על הפעם הבאה. אוקיי. ותחזרו בשבוע הבא. לעוד... אורבואר, אורבואר. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, את זה אמרתי את זה עכשיו במבטא צרפתי. אורבואר. ושיהיה לכם בונז'ור כל היום. Et j'en suis encore surpris, love you. Tu me souris, tu as compris. Tu me regardes enfin. You know I love you. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu m'embrasses et tu dis, tu sais, je t'aime.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 הפיגוע הבוקר בצומת תקוע. כוחות גדולים של צה"ל פועלים בבית לחם ומכתרים בית בעיר, ככל הנראה במטרה ללכוד את המחבל שעשה את הפיגוע. יש במקום חילופי ירי. על פי דיווחים פלסטיניים, צלפים של צה"ל התמקמו על גגות בתים סביב מסגד שהחיילים מכתרים. כך מוסרים כתבתנו כרמל דנגור וקשבנו גיא אהרונוביץ'. כעת נמסר כי המחבל החשוד שעשה את הפיגוע נעצר. בתוך כך, שיפור במצבו של אלרועי קפח שנפצע בפיגוע בבית החולים שערי צדק בירושלים הסתיים בהצלחה ניתוח להוצאת הקליע מבטנו. הוא מתאושש כעת ומצבו בינוני.